Així ah, comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball de Salva Folgado en la redacció i el d'Arturo de Gado al front del control de Sobo Solda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant de la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android, en el TuneIn com la 97.7 de ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, per a respondre la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui, que és, vos agrada el València, però no volem un sí o un no, volem un sí o un no, o un no, i volem un per què. Val? Vos va agradar aire el València? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui en el arroba esports 97 nit, el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, recorde, vos va agradar aire el València i volem un sí o un no i un per què. Volem un, un raonament. Perquè el cas és que uno li va pegant voltes al partit d'ahir i no acaba de tindre-ho clar. A mi, sincerament, i sé que amb tres punts en la butxaca tot s'ha millor, i que és més fàcil millorar des de la victòria que des de l'angoixa de la derrota, de dur el ganxo en el coll, però la realitat és que un espera més d'este València, que innegablement continua en la part dalt de la taula classificatòria amb eh, 42 punts i està, com dèiem, en el quart lloc, després de l'entropesat d'aire del Sevilla, que seria aquest quart lloc al València Club de Futbol. Això sí, un València al qual encara li falta definir. El València va patir molt, eh, no tan sols amb el 0-0, on eh, eh, realment la parada de Diego Alves sobre l'acció de Felipe Caicedo evita que l'Espanyol s'avance. També és cert que el tingui un valor al pal, no podem obviar-ho, eh, però més enllà del resultat i de les sensacions, en el joc hi ha alguna cosa que encara no acaba d'estar ben agarrada. Eh, I ho dic perquè eh, el València eh, marca el eh, 0-1 i a partir d'allí una oportunitat claríssima de l'Espanyol, d'Estuani, que està a punt de marcar i apareix miraculosament Gallà, no se sap d'on, s'obri una porta espai temporal per a que aparega l'express de Pedreguer i evite el que poder, podia haver sigut el gol de l'empat de l'Espanyol. Però és que se trau i se córner i la pelota queda bloquejada per un defensa, però també remata pràcticament un tio de l'Espanyol en la frontal de la xicoteta, i a més a més el València, després del 0-2, se deixa l'1-2 i apreta l'Espanyol no excessivament, no té que fer grans parades Diego Alves en el tram final del partit, però altra volta el València dona la sensació de que quan ve amb el marcador curt i li toca defensar, en lloc de defensar ocupant racionalment dels espais sobre el terreny de joc, el que fa és acular-se darrere. I això pot ser molt perillós. D'una manera o d'una altra, el València hi va dir guanyador amb els 3 punts de Cornellà, el qual tampoc, no sé si encara fa més ràbia mirant el que passa en Copa. Sincerament, eh? Me dóna aquesta impressió. Però d'una manera o d'una altra, el València ser amb els 3 punts torna a estar en joc de prèvia de Lliga de Campions i sé qual lloc és una de les preguntes que anem a fer-se esta nit si la resta dels tres jocs són inassequibles per al València Club de Futbol i a més a més, això sí ix amb problemes amb eh, la baixa de Paco Alcácer que molt probablement amb moltíssima probabilitat es perd el partit del diumenge en la matinada a les 12 a Mestalla davant el Getafe i un eh, València Club de Futbol que també té el dubte d'Enzo Pérez encara que en el cas d'Enzo sembla que el col que va rebre en el dia d'ahir és molt menor i que en este cas no hi haurà problema per a que l'argentí pugui estar en aquest partit, en la matinal hi hauria que remuntar-se històricament a saber quan va ser la última volta que el València Club de Futbol jugó un partit en Mestalla de Lliga de Primera Divisió a les 12 del matí. Com dèiem, hi hauria que eh, retrotraure's molt en el temps i tirar molt d'història per a saber eh, quants anys fa que el València no juga en Mestalla en una matinal de diumenge. El cas és que d'una manera o d'una altra, com dèiem, el València ja està en Jocs Champions, el Llevant, perquè este cada setmana guanyat els tres, València, Llevant i València Bàsquet. El Llevant que guanyava el dissabte, passant-li per damunt al Màlaga 4-1, però que avui la victòria de l'Elx torna a deixar el Llevant en jocs de descens. Fins a esta vesprada, abans que arrenca la partida de l'Elx, el Llevant estava eh, fora de descens, ara amb la victòria de l'Elx, eh, el conjunt granota està fora de descens. Per, per allò dia jo de, la setmana passada, jo dia això de no me preocupa tant els punts que se diuen que s'ha de fer en la segona volta perquè el Llevant estava a 3 punts d'eixir de la zona del descens. Eh, han perdut els, que estaven per davant i ja està eh, quasi tragant el collet. El problema no, no era de punts, era de sensació, que és la dolenta que deixa davant de l'Aleti Bilbao. Sembla que davant de l'Elx li va pegar la volta a... Perdó, davant del Màlaga, perdó, li va pegar la volta a les sensacions l'equip de Lucas Alcaraz. I el València Bàsquet també va guanyar fora de casa. Ja ha aconseguit més triomfs en eh, un mes que du al front de la banqueta Carles Durant que en els sis mesos anteriors que duia Belimir Parasovic en una clara mostra de que no hi havia entesa entre la plantilla i l'entrenador. Per cert, un Belimir Parasovic que avui ha sigut confirmat per València Bàsquet com el tècnic fins a la fi de la present eh, temporada. I també, eh, ara vos ho repassarem, eh, s'ha donat eh, o s'ha conegut que Pablo Aguilar està lesionat i se perd el partit del dimecres davant del locomotiv cuban. Moltes coses de les que parlar i que anem a repassar ja, com sempre, fent les 5 fotos de la jornada. Alcácer fora per a la matinada de diumenge. L'exploració mèdica ha desvelat un traumatisme femoropatelar en distensió del lligament encreuat posterior del seu genoll dret. El temps estimat de baixa és entre una a dues setmanes. El Denzo sembla un colp sense més importància, per tant, podrà estar diumenge de matí a les 12 contra el Getafe, a Mestalla. Dijous amistós serà porta tancada en l'Antonio Puig des de la ciutat esportiva i a les 11 del matí contra el Zenit de Sant Petersburg quasi fora del descens amb el triomf del dissabte i els resultats de diumenge i de 8 dilluns el Llevant Unió Esportiva ja està tan sols a un lloc de deixar les últimes places. Tot i això, la visita al Camp Nou encara se produeix en zona de descens. Durant fins al final, el València Bàsquet ha fet oficial la continuïtat de Carles Durant fins al final de la present campanya. El català arribava a la banqueta després de la institució de Belimir Perasovic. Les 11 i 38. Vos recordo la pregunta que estem fent vos en l'arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. La pregunta és, vos va agradar el València? I no busquem un sí o un no. Busquem un sí o un no i un per què. Vos va agradar el València? Arroba esports 97 nit. Fem una pausa per la publicitat i anem a parlar de moltes coses i de molts noms propis que n'hi han al voltant del València Club de Futbol després de la victòria ahir 1-2 a Cornellà davant l'Espanyol. Tot això i moltes coses més fins a la una de la matinada, així a Esports 97. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de nueve entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las Hayas Cobrizas y El Perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit y 40 minutos. Sala Folgado, ¿qué tal? Molt bona nit. ¿Qué tal, Manol? Buenas. ¿Cómo estás? Molt Partint tarima? <laughs> és la frase, eh? <laughs> Partiendo tarima. No, és la frase de... Estic per entrar a viure, Manolo. d'un <laughs> altre gran de la ràdio i del, sí. i de que més el monaguillo, correcte. Folgado, Dime. Eh, no està per entrar a viure ni molt menys eh, Paco Alcácer, que després de la victòria ahir tinc que retirar-se al principi de la segona part. Eh, ja sabem que és el que té, exploració mèdica, ho té pràcticament en xinès per arribar al partit davant del Getafe el diumenge a les 12 del matí. Sí, ahir, Manolo, en una primera exploració, el València eh, comentava que patia una contusió al Xenoi, però que este matí ja una volta l'equip estiguera a València se li faria una sèrie de, de proves per a descartar qualque, qualsevol lesió més eh, preocupant i a la fi Manolo pues, no s'ha pogut descartar Ixa lesió més eh, preocupant perquè més allà de la contusió el Càcer patís una eh, distensió del lligament eh, creuat posterior del seu genoll dretà. En concret, mm. Manolo, terminologia mèdica, patís un traumatisme femoropatelar. Amb distensió del lligament. O sigui, un colp amb distensió del lligament. Sí, un colp en el xenoi que efectivament eh, te deixa te deixa ben Marc. Així que, en principi, entre una i dues setmanes de baixa per a Paco Alcácer, per tant, Manolo, és molt, molt complicat, excepte que altra volta el València recupera miraculosament algun futbolista, futbolista coneguent mm -hmm. eh, precedents. Sembla que Alcácer no estarà davant del Getafe. Ja veurem què ocorre en el següent compromís. Veurem exactament què és el que ocorre en el compromís eh, de, del Getafe. Bueno, pues... Eh, sí sembla que va estar... Enzo Pérez. Sí. Eh, a veure, eh, Andreu Amoreira, cinquena groga, se perd el partit davant del conjunt del Getafe, amb el qual si pots jugar amb tres mig o se recupera Enzo o va tindre malament eh, en un Espíritu Santo perquè no té efectius per a tornar a jugar amb tribot així que lo normal és que Enzo Pérez sí que estiga més l'exploració ha determinat que només té un colp Sí, té un colp, eh, sí que és una contusió el que patís eh, Enzo Pérez, com ahir ja eh, oferia el València en el seu primer eh, comunicat, Y efectivamente, este futbolista sí que va a poder estar disponible para el compromiso del eh, cap de semana. A mí a ir ser, se me escapaba la, la quinta groga acumulativa de André Gómez. Tenía yo males edades, dades, pero es una baisa importante, ni te encontré. que... Bueno, hay eh, desde la banqueta, eh? Sí, bueno, ahí no, ahí no va a ser... Eh, no va a ser titular, pero cas que tinguera algún cas problema Enzo, Te quedes ahí. no nos quedaría Parejo ya... i en fuego, evidentment. I sense possibilitat de, de poder jugar 4-3-3 o, o en una possibilitat de, de tindre que passar a 4 del mig del camp, mm -hmm. només amb un doble pivot i tindre que treure un jugador de banda més i sí, jugar, si no hi ha cap problema amb, si no hi ha cap problema amb Enzo, que sembla que no, que no hi haurà problema, excepte que eh, reba algun altre colp esta, esta setmana paterna, uh -huh. recordem que avui l'equip ha descansat i que demà tornarà el treball, bueno, pues, si un no vol repetir el sistema, que sembla que repetirà altra volta el 4-3-3, tindrà parejo tindrà fuego i estarà el mateix eh, Enzo. Eh, eh, deies això eh, del treball, avui han descansat, demà tornen, i dijous, tal com avançava el Twitter d'este programa les, eh, este matí a les 11, serà a les 11 també, el partit que jugaran eh, a porta tancada un amistós contra el Zenit de Sant Petersburg. Sí, i a més s'ha alçat cert eh, revolt entre els aficionats una volta en donat a conèixer que el partit era dixous perquè molta gent volia acudir a Paterna per a veure mm. ser amistós davant el Zenit, però s'han trobat també amb la mala notícia de la que també informa en el Twitter, Manolo, que el partit és a porta tancada. No, se pot, no se pot voler. És un amistós a porta tancada, fins i tot porta tancada per a mitjans de, de comunicació, per tant, pues, ni els mitjans de comunicació, tampoc els aficionats... Això les lones ja les han reparades? Entenc que, els, entenc que seran el mini, entenc que seran el mini. El mini. Sí. Però el mini igual... <laughs> Home, des, sí, des de dalt eh, se pot veure una coseta, sí. algo, se pot veure algo. La teoria del bolivic. Se pot veure algo, no, Isa ja no. Ja no? Ja no, està tapat? el Farat <laughs> i el taparen. el taparen. El Farat el taparen, però sí. El del bolivic, el del bolivic. El del bolivic, però sí, amistós eh, Vic Cristal, eh? El taronxa era el Cristal. El Cristal. Però amistós dijous 11 davant del Zenit uh mhm. -huh. de Sant Petersburgo a porta tancada. Eh, Folgado, este cada setmana s'ha tornat a menejar molt, s'ha tornat a publicar alguna cosa sobre l'equipació de la senyera. Mm -hmm. A veure, eh, este fragment que vos anem a posar és un fragment del dia 25 d'octubre. Era el dia que el València s'enfrontava a l'Els, que venia Peter Lima a Mestalla i en la prèvia Salva Folgado ja ens contava això. Sí, fundamentalmente Manolo, el eh, y y muchas samarreta de las señeras. Ahora después Manolo, si tenéis, nos se a, contar el de de Adidas la samarreta de la señeras que ya está en marcha. Eh? ya de seguida te detalles detalles de la samarreta que es eh, muy que es que está preparando Adidas para el Valencia Club de Fútbol y donarem ver detalles al contar de la señera que está preparando la marca que equipa al consumo de Mestalla. 7 eh, noticia que vos desvela Salva Folgado en Esports 97 el partit, el projecte de la marca Adidas per a la nova samarreta de la senyera. Hi haurà nova samarreta de la senyera els signes d'identitat que jo li demane al nou propietari del València que atenga i que de moment sembla que junta la marca Adidas són sensibles a aquestes situacions. El City no eixiria abans del mes de maig. El que te puc dir, Manolo, és que la samarreta, doncs, evidentment, seria eh, molt semblant a la senyera actual de, de Homo, porque tampoco se puede hacer más Eh, la señora, de la señora, está La de, de la eh, roches y grogues, Perdal, y a diferencia de la samarreta de Homa, ya habría una... Eh, la, de, la samarreta de Homa fundamentalmente, el tros blau que el porta en la la Si entrar a muerte para el carrer, si fas memoria, ya un, común es muy molt ese en eh, blau el coll és de Pico és eh, en blau i després eh, la franja blava ocupa molt poc de tros en el que és la part de davant de la samarreta sí. i és més ampla en la part de, de l'esquena. Bueno, Adidas el que va fer és que la franja ocupa el mateix joc... Bueno, pues, eh, això ho comentàvem el 25 d'octubre, en la prèvia del partit entre el València i l'Elx. La eh, nova equipació de la senyera, que sembla que alguns ho han descobert ara, però que el 25 d'octubre, eh, Esports 97 el partit, Folgado ja parlava d'aquesta situació eh, perquè a més eh, no sé per què també eh, algú es se preguntava si hi hauria poc de blau perquè ha exist lo típic no, no, no, és lo un, típic, és un xarxes socials no, no, no. fake eh, no, no, disseny una... d'algú en sa casa més o menys sí, sí, sí, sí. en perdó de la paraula fes una palla mental en lo que és una samarreta mm, d'Adidas mm, en lo que mm. poguera mm. ser hi haurà una bona i nutrida presència del blau, sí, el blau en la va, part dels muscles. El blau va, va estar present. Jo el que explicava en aquell moment, Manolo, és que en Homa la franja que va en la zona dels és muscles clàssica. és més mm, ja més blau per la part de l'esquena que per la part de davant, a dir el que va fer és repartir el, el blau i estarà eh, la mateixa eh, franja blava per davant que per eh, darrere, més semblant a aquella senyera de Nike que no a l'última última de, de Homa les ratlles, la informació que tenia jo d'un primer eh, disseny anaven en blanc, al igual que el logo de Adidas en el bit, també aniria en, en blanc. Desconec a hores d'ara si això ha variat. També la última informació és que les ratlles no anaven en groc, sinó que anaven en blanc i que el logo de Adidas també anava en blanc. L'escut no era serigrafiat, sinó que era... Eh, bordat. Bordat. I la informació que tinc última és que el projecte va va endavant i que el València la idea que té pues, és o presentar-la en maig o en les primeres setmanes del mes de, de juny, però que, vamos, que aquest disseny va, va, va endavant. Bueno, busejant, eh, saps que ara mateix internet et permet eh, tirar molt. Eh, eh jo he trobat una senyora d'Adidas del 80 uh -huh. però vamos, no mm, vull dir, eh, podria ser de Adidas, de Resi de Rassan o de Luambi o de Homa, perquè és la que se duia en aquell moment, vull dir mm, és la clàssica, no, no se pot dir res més perquè és la senyora clàssica que el València eh, duia eh, en, en els 80 i de fet ara si podem tuitejarem una, una foto de l'anterior senyora que el València va lluir eh, que és una foto de Fernando Morena eh, del davanter uruguaià que tingui el València Club de Futbol però evidentment eh, això és la situació que vos contàvem i que avui vos refresquem la memòria al voltant del de projecte eh, que venim seguint des del 25 d'octubre de Adidas per a una nova samarreta de la senyera la temporada vinent. Alguna més a apuntar sobre això, Salva? No, no, no, que que, bueno, que sea Isa senyera que va aparèixer el cap de setmana en les xarxes socials, que no tenia res de blau, bueno, que la gent s'oblide perquè el blau va estar present en la zona dels muscles, no podia ser d'altra forma, en, en la senyera del, del València que va, que va endavant. No sé si el València l'utilitzarà com a segona equipació o si serà només per a quan l'equip actue en, en Europa, independent de que siga eh, Lliga de Campions, que ojalà eh, siga Lliga de Campions o Europa League, però vamos, eh, ese projecte va, va endavant i ja està en fàbrica. Bueno, pues ja està en fàbrica, com diu Folgado, i estem ara mateix tuitejant la foto de Fernando Morena amb la eh, senyera dels eh, 80. Més coses, eh, Folgado. Sergio Sánchez. Eh, està donant-se ja moltes... Eh, eh, teories al voltant de Sergio Sánchez, si està utilitzant el València Club de Futbol per a eh, rellançar el seu nom en el mercat, si el València va darrere d'ell. No és la primera volta que Sergio Sánchez està en l'agenda del València, eh, com a mínim està dues voltes més, una este estiu, segons me conten, i l'altra va ser en la temporada 2008-2009, la primera d'Unai Emery en el València Club de Futbol, que a més se va muntar Serre Bombori perquè Unai se va votar al secretari tècnic i va ell anar a parlar amb el jugador, cosa que no va sentar gens bé en la si del València Club de Futbol. Sergio Sánchez, el jugador del Màlaga, què és el que podem contar? Contemplo que ja contàrem eh, divendres en este matiz programa, Manolo, que desde Andalucía es con país de Canal Sur apuntaba al Valencia como a posible eh, de Sergio Sánchez para la próxima temporada. El futbolista eh, acaba contracte esta temporada. Son nombrosos ya los les intentones del Málaga para renovarlo. El futbolista siempre ha rebuchado las ofertas del Málaga para renovar. El mateix director esportivo del Málaga, Usillos, sap Mario evident, Armando Usillos, Mario Usillos eh, sap que si Sergio Sánchez ja no ha acceptat la única, la última oferta de renovació, que probablement ja no renove, ja mm ser malestar en certes declaracions a, a Màlaga en Mario Usillos eh, al voltante, de qué no renova Sergio Sánchez Y la información que tenían ayer con companys la semana pasada de Canal Sur, málaga Manolo, es que de que de Sergio Sánchez podrían haber dos clubs de primera división, un d'ells sería el otra el de Madrid teniendo en cuenta que el futbolista acaba contracte que arribaría lliure y que el club que incorpore a Sergio Sánchez a partir de, mm, de o que el firme ya, que desde el mes del Xerer ya se puede eh, firmar, pues no tendría que pagar res per este futbolista de 28 eh, anys. Per tant, informació que ja donarem divendres, però uh mhm. -huh. la eh, rumorologia a Màlaga situa a Sergio Sánchez en el València o en l'Atleti de Madrid per a la pròxima temporada. Estarem pendents a veure què corre finalment amb Sergio Sánchez, però cert, acaba contracte mm. i ha rebutjat qualsevol intentona del Màlaga per a, per a renovar. Bueno, pues eh, això és el que diguem i el que contem de Sergio Sánchez. Eh, moment, altra volta de mirar cap endarrere, cap al 28 de gener. Ho dic perquè és que avui ha descobert algú eh, perquè l'han publicat sembla en el Daily Express que a Gallal va seguint el Manchester City. Això que comentava, este programa, Esports 97 nit, el 28 de gener, al dia següent que els companys de la cadena COPE donaran l'interès del Real Madrid per José Luis Gallà, dèiem això. És més, hi ha dos clubs de la Premier que en els últims mesos s'han dirigit als representants de Gallà, el Manchester City i l'Arsenal. I concretament un d'ells, l'Arsenal, si no tenim mal entès, va dir en febrer-març volem anar a València a lo que els representants del futbolista van dir senyors, motos ahí no tenim res que dir, el jugador té contracte en vigor amb el València Club de Futbol, si vostès volen alguna cosa fan una oferta per escrit o com vulguin i tenen que parlar amb el València Club de Futbol que és el propietari del futbolista Bueno, pues sí, en efecte no nos, el Daily Express no ha inventat la sopa d'all eh, la el interés per José Luis Gallà, no tan sols del, del, del sinó també de l'Arsenal, el contàvem així el 28 de gener en esta sintonia, en la de Esports 90 Zenit. Com deien, Folgado, demà torna al València al treball, en principi tot normalitat, fins a esperar ese partit de diumenge, que deia jo, hi haurà que estar pendents de les hemeroteques, a veure des de quan no jugava València un partit de Lliga el diumenge a les 12 del matí, eh? Sí, jo no ho recorde, Manolo. Però no, no recordo. igual ja que anàs la dècada del 60 o del 50. Si tu no te'n recordes i la memòria que tens, jo efectivament això, no, no ho recordo. Jo ara mateix no, no tinc la dada i me sona que, que complicat. Jo no recordo, però bueno, el València que efectivament torna demà al, uh mhm. -huh. al treball, treballarà tots els dies fins dis, divendres en les instal·lacions de Paterna, dissabte treballarà en les instal·lacions de l'estadi de de Mestalla. Esta setmana no hi ha doble sessió. La doble sessió setmanal es canvia per aquest partit amistós de Dichous a les 11 i a porta tancada del mini de Paterna davant el Zenit de Sant Petersburgo. Bueno, es pregunta Antonio Catalí, de què juga Sergio Sánchez? Pues, comença de lateral dret, que encara juga alguna volta, però ja majoritàriament juga com a central. Central, central, central, sí, central. Central dreta. Eh, Sergio Sánchez. El, el monyo llarg del Màlaga. Sí, en efecte, que va passar per l'Espanyol, per el Sevilla, y también per el, per el Málaga. Bueno, eh, Folgado... A Walter, eh, tú le contaré una anécdota curiosa de Sergio Sánchez en el hospital cuando van a operarlo del... Del cor, del cor va ser sí. operat del cor, va tindre una, mm, mm. una, una malaltia de cor en efecte sí. i va ser operat. Folgado, eh, del llevant, estava fora del descens si que acaba del Elx 2 Rayo 0, però a la fi, jo ho la setmana passada, té que fer tants punts, el problema no són de punts està ahí, el problema era la sensació que va donar per exemple davant de la de Bilbao, però per puntuació ha guanyat un partit i ja està a no res de treure el cap del descens Sí, no, efectivament avui el marcador de l'Els no, no ha favorit el al Jovent Unió Esportiva. Probablement ahir haguera sigut també millor malon un empat entre l'Almeria i el Córdoba, que mm. no la victòria final del conjunt de Juan Ignacio Martínez, però és cert, és cert, Manolo, el Llevant amb una victòria pues, eh, trau el cap dels jocs de descens. Era fonamental vèncer el cap de setmana uh -huh. davant el Màlaga, tenint en compte el pròxim compromís que li esperava el Llevant, altra volta duríssim, en, este, en el calendari del, del Llevant, bueno, que ha jugat davant el Villarreal, que ha jugat davant l'Atlètic Club de Bilbao i que amb l'impàs del Màlaga, amb el que tampoc, per cert, va perdre en la primera volta, pues ara li espera el Futbol Club Barcelona. Era fonamental guanyar-li al Màlaga. A més, el Llevant eh, supera per primera vegada un 0-1 advers, fa quatre gols en casa, té un futbolista que es dispara amb un hat-trick com Barral, i al final, bueno, pues bones notícies este cap de setmana també en el conjunt Granota. Marcar Uche, una de les eh, novetats, Correcte. va rendir bé com a parella de Navarro, eh, Ramis i a partir d'ahí bueno, pues el camí per a fugir del Pau és el que l'altre dia eh, va, va començar a, a caminar el, el Llevant esportiu Esportiva Para Jan Ruiz, sabem alguna novetat? Pues la novetat Manolo és que FIFA encara no ha donat eh, resposta Mm, clar, ja sona, Sa sona sabem, ja, a, sabem a què esperen perquè sona és que ja sona cachondeo, cachondeo. Sí, no, sona, sona, ja... sona cachondeo i no és propi Manolo de, de FIFA, és que no parlem de qualsevol federació eh, de qualsevol país eh, perdut en el en el mapa ni de qualsevol eh, federació eh, territorial no? Uh -huh. espanyola. Parlem de la eh, FIFA, no? de la mare de totes les, <laughs> les federacions que encara no donen resposta per Brian Ruiz. És lamentable, però és el que està patint el, el llevant. Un llevant que torna demà també al sí, treball. Sí, avui ha descansat i demà tornarà al, al treball. L'equip de Lucas Alcaraz, com dèiem, eh, eh, ja dèiem, no és una qüestió de que fer tants punts, una segona volta de tants punts, això a voltes és una referència vàlida i a voltes no. I en el cas del Llevant, mirant la, eh, la taula classificatòria, la realitat és que no era una referència vàlida, perquè com dèiem, en un triomf que ha aconseguit pràcticament, l'equip de Granota ha eixit eh, fora. La veritat és que eh, el Llevant, tot i començar perdent, Folgador li va passar per damunt a l'equip de Javier García. Eh? Tot el que li a València va ser d'una facilitat extrema per al Llevant, que va eh, jugar com, eh, amb el Màlaga com si fos un ninot. Sí, jo tenia la imatge del, Valen del Màlaga que havia llevat davant el València, la veritat és que jo no era massa optimista al voltant de la victòria del Llevant, a la fi va arribar, va ser de forma molt contundent, però independentment dels eh, uh mhm. -huh. gols i d'alguna acció que protesten els futbolistes del Màlaga, va ser molt superior el, el Llevant d'Alcaraz a la formació de, de Javi Gracia, i afortunadament, bueno, pues, això ha de servir perquè els futbolistes se armen de de moral. Veurem què passa per mercat de setmana, perquè, bueno, el Llevant va encarar al Barça, probablement al Barça que es troba en el seu millor moment d'esta temporada, però, bueno, això no és la seva, la seva lliga. Correcte, no és la lliga del Llevant d'Unió Esportiva, però serà una jornada que passarà, bueno, de totes formes, anem a veure, vull dir, eh, el futbol, en principi, està tot escrit, però no tot està, o està tot eh, previst però no tot escrit eh, i el Llevant ha de jugar el partit lo normal és que el prega però escolta, són 90 minuts que hi ha que, que jugar. En València Bàsquet, avui, eh, després de la victòria eh, este cap de setmana, en una canxa complicadíssima com la d'Obradoiro, el València Bàsquet ha comunicat oficialment eh, la continuïtat del seu entrenador, de Carles Durant, que en principi no sabia si era transitori definitiu, definitiu fins a 30 de juny. Estan contents amb la tasca de l'entrenador català i ahí està eh, el que ha aconseguit. Més triomfs fora de casa, tres triomfs ja, en eh, tan sols un mes que en tot tots els que darrere duia Berimir Perasovic com a mostra de que aquesta plantilla estava trencada i no estava amb el seu entrenador. I també la dolenta notícia és que Pablo Aguilar es perdrà el pari davant del locomotiv eh, cuban per un esquís de tormell, va tindre que mm, retirar-se eh, en caure sobre un peu i patís un esquins en el turmell esquerre. Per tant, el partit de l'Eurocup de dimecres no el podrà disputar Pablo Aguilar. Tanquem la primera mitja hora informativa i ja, ja a les 12 entrem en temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. als 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i un minut. Estem així a Esports 97 nit. Ja tenim a tots els contertulis que han arribat ara. Mm. Eh, continua des de la primera mitja hora Salva Folgado. Acaba d'arribar eh, Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Muchas noches. ¿Cómo estás? Millor. <laughs> Millor. Ja me vaig arreglant. Millor, millor. I també acaba d'arribar el director de Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julen, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Això és que t'es arreglo, eh? Eh? Això és que tens arreglo, claro, Jaume. Eh, si no, és, quan no hi ha arreglo, mala sort. Ja, és acabat. Bueno, pues la pregunta que estem fent és per on, ar... per on va arrencar avui el, el debat és, és això, és... Eh, jo ahir durant el partit, la veritat és que avui ja veig la cosa més equilibrada, però ahir durant el partit eh, li tirem una ulla al Twitter i la gent estava que tirava fum, no li havia agradat Chelsea al València, i jo he dit dir que a mi no m'agrada el València, he de dir-ho tal i com ho veig, també és cert que és més fàcil progressar i més senzill progressar des de la derrota que des de la victòria eh, perdó, des de la victòria que des de la derrota una derrota haguera complicat moltíssim les coses de fet, eh, esta victòria d'ell serveix al València per a tornar a bastar la quarta plaça, joc Champions novament i a partir d'ahir, escolta <laughs> de moment, el que va davant va davant i el València ho té, ho té guanyat jo, és la pregunta que estem fent en el Twitter en la roba esports 90 que és si a la gent li va agradar el València i li demanem un sí, un no i un per què, sobretot, del seu sí o del seu no. Com deia, avui veig la cosa més equilibrada. Ahir eh, la gent tirava fum. Avui ja veig un nucli de gent que, bueno, possiblement, eh, amb el pas de les hores, eh, amb el pas de veure aquesta quarta posició, la punxada del Sevilla, el que el València una jornada després ha recuperat el lloc Champions, ja no veig tant de negativisme com percebia ahir, però de qualsevol manera hi ha que parlar de les coses bones que va fer el València i de les no tan bones que també es va fer en, en Cornellà. Així que ja de la pregunta als nostres contertulis que tenim així, vos va agradar el València sí o no i per què, que és el mateix que estem preguntant-li al públic. Bueno, eso que el macho, qué? Sí, bueno, sí, sí, jo sí, crec sí, que, que sí. <laughs> Lo més important és que ten, si no som suficientemente inteligentes de quedarse en espunch y i punto, i a partir ahí fer un examen molt important de lo que fue el València contra l'Espanyol uh mhm. -huh. els pros i contres crec que s'equivocaríem jo ho va ser tot de que mos venen els punts fenomenals i, però tenim que jo penso que no s'ha resolt la majoria de les coses que sabem no criticant sinó tratant d'aclarar perquè algú les verà i rectificarà i crec que este partit eh, mos pot donar eh, i després parlarem moltes senyals de les coses que s'han fet bé i de les coses que s'han repetit a treballar mal per tant, ahí deixo jo la meva, la meva introducció i passe, passe la paraula. Julián, què està pensant seu? Ah, vale, Julen. No, jo, jo tenia la mateixa bronca també quan va acabar el partit, eh? <laughs> crec, que, crec que tots els, els que estem en eixa línia in, influenciats per eixa xua desgraciada també, de, que, que va, va ser el, el gol del, sí, de l'Espanyol, que, que, que va va posar molta tensió al, al final, el, el quan, quan era un partit que, que devia estar tan ja, uh -huh. però bueno, en general m'agrada més que el dia del Màlaga correcte i més que algun altre més que Vigo, més, més que els dos últims partits fora de casa han sigut Màlaga i Vigo mm, no sé si, bueno eh, també, bueno eh, l'Espanyol pues, eh, va, va dir molt que que el partit era importantíssim, que era... Que era però bueno... <laughs> El cap el tenia o no el tenia. Tenen una semifinal també de, de, de Copa que jo lo, pense que, és que, té, que, que té que influir d'alguna manera. I no? és normal. Però... El, el València, Julen, si eh, hagués sigut al revés, si el València hagués militat l'Espanyol en Copa, que ara parlarem també d'això, eh, eh, el partit d'ahir probablement no sabem si l'haguera eh, perdut perquè tindria la ment posada en la semifinal de Copa. És que és normal, quan tens una semifinal ahí i tens una final tan a prop, encara que bueno. tu digues per activa i per passiva eh, eh, jo ho deia el dimecres eh, no sé si dimecres o dijous estigui sentint la roda de premsa sencera de, de Pau, del porter de l'Espanyol eh, per a bueno, pues extraure algun fragment de veu i posar-lo així en el programa i sentir des d'allà el que se deia i tal i jo ja ho deia dic, és que si al pobre xicó li han fet 10 preguntes 8 i mitjana sobre l'Eti Bilbao -huh. dir, sí. A la fi vulguis Però que bueno, no vulguis... L'Espanyol al el final és l'Espanyol i el València és el València i jo crec que guanyar un partit al que arribaves tan tan pressionat uh -huh. i en, jo crec que no en massa confiança en, en les teues eh, possibilitats de guanyar-lo pues sempre és una base interessant per supost a partir d'ahir pues, no sempre va ser aixina n'hi ha que millorar eh? Folgado. Yo estoy de acuerdo en Jaume y estoy de acuerdo en, en, Julián. Yo creo que así anem a discutir. Pues, oh, pues poca pues, pues, poca tertúlia anem a tindre, eh? La portada, de, la portada avui de Superdeporte també estic totalment de eh, d'acord amb ella. Ja va uh -huh. que guanyar per lo civil o per, o per lo, lo criminal. És lo que necessitava eh, l'equip, tenint en compte precedents anteriors, probablement el de l'Espanyol ha sigut un dels millors partits del València fora de casa, però és que també és cert que la imatge fora de casa i podem eh, en recordar-nos d'altres eh, compromisos havia sigut molt, molt dolenta, però jo crec que ahir era necessària eh, la victòria per, eh, per moltes coses. No? L'entorn havia començat a, a, a manejar-se, eh, havien tornat a aflorar molts dubtes eh, al voltant de tècnics, sistemes, futbolistes, eh, imatge de l'equip, per què se canvia tant eh, a casa com a fora, i la victòria d'ahir era, era necessària. Jo crec que a la fi arriba, tranquil·litza els ànims, millora les xifres de l'equip a domicili, que esta setmana ja no pareixen tan dolentes. Jo, i vas repetir el... Tu el eres de la... de la... teoria que la trajectòria del València fora de casa no és tan dolenta com s'estava pintant. No, de fet eren... I tu eres un tio crític. De fet eren... Ara, Manolo, són 16 sobre 33. Sí. Antes eren 13 sobre 30, uh -huh. pràcticament era un 50... Penalitzen molt. Pràcticament era... Eh, sí, però pràcticament... Ahí està el de la Que ha perdut tres partits, no? Sí, Fora de casa. sí, sí, sí. Però un equip bueno. que guanya tota casa i que la meitat dels punts els aconseguís fora, no és tan mal equip, tan dolent equip. La famosa mitjana però, anglesa, no? No, però el problema jo crec que era la imatge, més que la puntuació de l'equip a domicili, jo crec que era la imatge. La imatge era molt dolenta i ja va una eh, una diferència radical entre el València de casa i el, València de fora. Ahir se guanya i ja dius, bueno, són 16 de, de 33. Diu, ja no està tan mal la puntuació de domicili. Però no s'enganyem, Salva, jo crec que n'hi ha una cosa que mos <laughs> tenim que aclarar-la perquè si no, aquesta estadística no, no és justa. Eh, la que la gent se queixarem o, o criticarem és per una raó perquè se perdien molts partits fora de casa molts punts diria jo uh mhm. -huh. però lo important per a discernir és veure contra qui se perdria claro, la imatge, i la imatge que donava sí, sí, però la imatge, la imatge tu la pots donar un equip que té superior i vale, però és que són equips que teòricament li tens que banyar, ara tu la segona volta l'agarres <coughs> i tens tres obligacions d'ixes que les tens que jugar fora i eres a dies, vull dir-te que clar, anem a veure quan arribem a aquest punt, a mitja que tu estàs dient que... No, no, dius, però si tu la raó M'entens? Vull dir sí, que és que sí, sí, sí, hay sí. que veure eh, on has aconseguit sí, els punts i contra qui. I això és el problema que té el València. No, si no fora per això, Clar. jo penso que tu globalment els punts, tant uns com altres, diries, està bé. El problema quan, és que has tingut a la força que veurem els partits que no volis haver-los claro. vist. Quan jo parlo d'imatge me referís que a la imatge, no, no, ja. però tenint en compte el rival, a que, evident, que, que, evident, que evidentment, Jaume, del rival també eh? era inferior a... De totes maneres... tu, això és el que fa eh, mal, això és el que fa mal. Jo, jo no estic en la línia eh, roda de premsa de Rodrigo de Pol ah no, no, clar els dubtes no estan en l'entorn els dubtes estan dins Sí, clar, sí, sí. El sí, que sí. No manifesta tindre dubtes és l'entrenador. Els que manifesten que tenen dubtes són els jugadors. Però una derrota... No, no és, una no derrota és l'entorn que derrota, diu ara anem a dubtar de tot. Però una derrota eh, ho haguera o haguera... Eh, una derrota, si t'empata l'Espanyol en aquesta última... O un empat, inclús, Uf. a última hora. Clar. Però és que Uf. ara és molt diferent al tipus d'empat i com se produiria en el seu cas, perquè jo crec que els 4 minuts més, més, més sangres des de que últimament jo estic anant al futbol se produïren quan de repente una cosa que ho tenies aconseguit i estaves ja comptabilitzant-lo de repente apareix un doble fallo y, y te sitúa que 2 a 1 en un equipo que li falten 4 minuts i te penses que això és, és un cicle i això, això és evident i ho tenim que reconèixer que això dona peu a pensar de que no l'equip no està ni l'equip ni l'afició ni gent responsable eh, tenen seguretat del que estan fent per això jo diria que tenim que ser listos d'aprofitar els punts que ens venen molt bé però no oblidar eh, les obligacions que tenim que complir per no, no tindre més problemes. I així el listo és Sergio García, eh? Per? Un poc en, va faltar un pèl perquè se repetira sí. la mateixa xua del eh, partit de Copa. Sembla... S'emporta el valor, va faltar un pèl perquè li tocara a ell al uh mhm. intentar eh, despejar el valor i haguera sigut falta i expulsió. Sí, sí, la mateixa xua. O sigui, te en el gol, en el gol. En el gol, en el gol. última. Sí, sí, sí, no recordaba. Mustafi y Sergio García es una parella ya... Perillosa. <laughs> Perillosa. <laughs> Dóna impresión de que Mustafi es un buen cinturó pero un maltrache? Vull dir, es un buen complemento però quan no està Otamendi té que marcar Chiarell jo crec que, que és un valor que no tenia que haver anat l'anyadit que té ell de, de positiu quan ha, ha fet determinats gols que ens han vingut molt bé uh mhm. -huh. jo penso que se ho ha xuplat ja eixa renta se l'ha xuplat errors de infantils diria jo i per tant jo considero que un jugador de les característiques ètnies, quan dic ètnies és un tio xelat un tio analític no li quadra aquests errors que fa tan infantils eh, té que apretar-lo molt i y pense que, que no se puede hacer lo d'ahir. Me dóna la impresión, pero entendremos que Mustafi es peregrino i yo también en disallala. No o no. también dice Ayala. <laughs> vale. <laughs> Ahí, ahí partim. Eh, Deixe punt partim. <clears throat> però me dóna la sensació no. de que a voltes eh, un bon central... Eh, què passava en Ayala? Que el que jugava al costat d'Ayala era bo sí. Bjorklund, <laughs> Pellegrino, eh, Marchena quan es començava, Albiol, Albiol quan es començava, eh, tots, que, tots els que jugaven a costat de Yara eren bons, val? Vull dir, no vull dir que Mustafi sigui un central roïn, però crec que perd sense la referència Home, també al costat, és on sí, tot, tot, tot l'equip perd sí. eh, si no està Otamendi. Correcte. I, Però bueno, no, eh. no sé, jo a, la errada no és una errada de, de, de col·locació, jo crec que és més de pa, jo crec que és més de, pa, que és més de, que parejo que de, una, que de, que de sí, eixe baló no tenia que haver anat Home, ahí. Està clar que uno, si no arriba ahí... Eixe baló té que anar al porter, eixe baló té que anar al porter directament. Uh mm, Un equip que, que sap i que està en confiança i, i que Correcte. sap que queden dos minuts. Però bueno... Voleu que vos diga lo que jo pense? Sí que en un moment donat este senyor se'n recorda de la jugada que li va passar sí, i no fica el peu en decisió. Per això dia... Se frena uh mhm. -huh. i no té... Ell no està mal tirada la teoria, Jaume. No, no, no, jo és que, ho que, és que veig que se queda passiu. I <clears throat> entonces eh, com li ve Xina, diu, si toca Xina, s'estan recordant. Com de Rafa, estava recordant-se de eh? <laughs> Rafa, el Linier. Eh? Final expulsió, fijo. Uh mhm. -huh. Fogado, tu... No, jo crec que lo de, també de Manolo és... Es és capital, ho hem parlat molt de voltes eh, Otamendi eh, fa al que té al costat a Mustafi, a Bezo eh, hi Orban i quan eh, també no està pues, l'equip patís, recorda el que va córrer el dia de Copa davant el Rayo en, en la primera part crec que era el Rayo, no? El Rayo espanyol en Copa sí, crec que era el Rayo va jugar eh, Mustafi i Bezo com a centrals, estava Cancelo una banda estava Felipe per davant, allò va ser un desastre en la, en la primera part en la segona és cert que Must eh, Mustafi se centra i ja està més perdent també de, de Bezo i la cosa eh, millora coincidint amb els canvis de, de Nuno uh -huh. però mm, jo crec que és una conclusió que, que ja varem extraure fa jornades Manolo també de millorar a qualsevol futbolista que, que té al costat jo el que no veig ahir és a Orban com, com, com, com? que el que no veig és a Orban per què? ahir no, central. que la errada, la errada clara es, es la de la de Mustafi, però mm. la choa de Caicedo, per exemple, no sé, València estem parlant de, de, de, si, de si estem fotuts entre cometes en la victòria però és que el València podia haver perdut este partit mira, si Diego Alves no fica eixa mira, me dices, me dices que faig una mm, pausa per a la publi un gol en contra Mm, no, i mà és, funa, Isa, Isa perillosíssim, eh? Mira, Julián, me ve, me ve perfecte que hagi estret mm. este, este, este comentari perquè d'ahir volia jo reprendre la segona part o la tercera part de eh, eh, la segona part de la tertúlia o en aquest cas després de la tercera pausa eh, anem a fer una pausa i precisament des d'ahir des de on, on has partit que és des de la mà de Diego Alves anem a fer l'anàlisi de, eh, del partit i jo crec que hi ha que fer-lo complet de lo que se va fer mal i també el que s'ha de fer bé que estigui, hi ha coses que se valen fer bé 12 i quart, pausa per a la publicitat i tornem de seguida, sí, a Esports 97 nit en la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Crónica del deporte valenciano con Levante, el mercantil valenciano y Superdeporte. El suplemento más completo para conocer a fondo lo más destacado del deporte del año 2014 con especial dedicación a los equipos y deportistas de la comunidad valenciana. 100 páginas a todo color con reportajes espectaculares y un completo catálogo de escudos deportivos. El próximo jueves 12 de febrero gratis con Superdeporte y Levante, el mercantil valenciano. Un suplemento importante imprescindible. Nuevo Lexus CT200H híbrido, el primer compacto premium híbrido del mundo, con 136 caballos de potencia full hybrid y uno de los consumos y emisiones más bajos en su categoría. Nuevo Lexus CT200H híbrido, ahora con 3.000 euros de equipamiento por 22.900 euros y finanzas con Lexus Financial Services, plan Vive 6 incluido. Lexus Amazing in Motion. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. El director de de Julián Montoro, que fa eh, uns minuts des d'allà... Bueno, és que el València també pot haver perdut el partit, eh, per això una part del cabreig. I sincerament, hi ha una jugada... És cert que la, el primer que colpeja és el València en el partit. Eh, a mi se tir al pal de Rodrigo, crec que és, que després Fiat l'envia fora... fora però després hi ha una jugada eh, per a mi, coses que se fan mal la jugada de, de Caicedo en quina facilitat se'n va de fins a tres jugadors del València per a mi és sorpresiu com un tipus com Caicedo se va a s'ha facilitat, no que se'n vaig escolta, això és futbol i eh, un rival te pot recatejar, però de tres tios en la frontal de l'àrea no se'n pot anar i després eh, per a mi eh, hi ha un altre fet mm, important en el partit, que és amb el 0-1, hi ha una jugada també en la que Stoney va marcar gol i de repent no se sap d'on, s'obri una porta espai temporal i apareix, puf, apareix <laughs> Gallà i desfà l'oportunitat de, de eh, Stoney que la veiem ja tots dins que estava comptabilitzada eh? estava ja comptabilitzada pràcticament i després també hi ha una cosa eh, eh, dos coses més que no m'agradaren estic repassant el que no m'agrada eh, ho repassem en conjunt i després anem a, a, a lo que sí m'agrada <clears throat> que se trau ese córner després de l'esglai que t'ha pegat Estuani i bloqueja un tir, un remat de l'Espanyol crec que és Mustafi en la frontal de l'era xicoteta però un tio de l'Espanyol remata en la frontal de l'era xicoteta després d'un córner d'una jugada que quasi te costa un gol no està, s'estava defendent en els 5 sentits i després que València en el 1-2 me dóna la impressió que quan el partit ve apretat en els instants finals té una manera de defensar que en lloc d'ocupar el camp se ve darrere i això, això, això fa que els minuts... I deixa tot el camp, al contrari, en efecte, fa que faci i fa que, que els instants finals tu sí, el que facis és acumular-se darrere i donar-se allò d'angoixa constant però, per, i permanent. Per, per una raó, Manolo, perquè tens Va. el valor allí, en, en la teva àrea, i si el valor el tens allí, tens el risc de que marquen ells, tu no vas a marcar. El València, en aquest moment, lògicament, ni intenta mm. fer un contraatac, però bueno, el valor el tens en la teva... Va ser més sensació que angoixa. Sí, també, no? sí, sí, més sensació que angoixa, això és cert. No tinc que fer sí que farem, parada... sí que farem bé parar totalment el, el, el partit, Mm se monta ahí una trifulca y sí, sí, prácticamente sí, se consume en dos minutos y pico eh, Negredo en uno, el Atenatre jo torne, torne a la xua de, de Caicedo porque mm, lo que dia de, de, lo que dia de por qué Orban no el veig ahí Orban para mí es un chor que para a defensar bé arrisca molt se tira, va a terra, eh, va a buscar el contacto Bona teoria. A on estava Caicedo jo mm, crec, bueno, no sé si va fer mal o no, però, però va fer bé en desaparèixer perquè hauria sigut pitjor. Per, a, per allà sobre la vera. Gràcies a que estava Alves. Mm, se nota, Otamendi se nota moltíssim en eixes, en eixes accions, mm -hmm. en, en, en còrners, en tot, és, és ara mateix indispensable no, no sé a veure, Bezo comença la temporada titular uh -huh. també ha desaparegut i, i bueno i, però si és una si raó no, motivar per si a que no, <laughs> desaparegui si no estava també dit a, oh, eh, és el xic este Orban sí. no, no sé a mm, lo millor és que està molt mal però començar la temporada Joan de titular i Joan bé dona la impressió eh, que torna a la teoria que te dia abans que no té la constància i la tranquil·litat de que qualsevol central i que ningú veja un, un menys preu en el que estic dient però qualsevol, qualsevol central que fiquis al costat d'Otamendi te va rendir i en un principi per arrencar la lliga però ahí no era el cas el que diu ell ahí no estava I, i, parle per Bezo, eh, parle per Bezo. ell a lo millor veu o Otamendi Bezo però no veu Bezo Mustafi bueno, i, i per a la, és de, la, és de la, la conspiració Bezo és de Méndez correcte i Orban no <laughs> sí. Está clarísimo, pero ahí... Sí, pero, pero... pero sí me queda una, en una frase que ha dicho eh, Julián, que Orban eh, arrisca molt en la defensa d'alguns valores. És tota la manera de jugar, ell, també. Això en la banda, pues bé, bueno. Però si no trae, passa el valor, trae, cavall i picó... No, Centraet, Aymare. No, el que passa que, clar, la posició d'ahir... A eh, sí, En la mateixa falta, pues és penalti, <laughs> normalment. I ell, quan juga, i ha fet partits molt bons, jugant de banda, pues jo penso que, clar, el problema és que està allà i no, no li va discutir l'espai allà, però si té que jugar de lateral a l'esquerra doncs pensa que està fent-ho molt bé i és molt útil, però, però arrisca tant entonces per un central ve el riesgo de que targeta i expulsió Folgado jo crec que Bezoa dona bon rendiment com a, com a lateral esquerre com a central és cert que l'altre dia en eixa Orban, dius. Orban, perdó, en eixa acció eh, davant Caicedo eh, pues erra, i afortunadament després qui encerta és, és Alves no? a mi en tot cas me pareix un futbolista molt, molt aprofitable encara és encara és jove jo crec que el València li pot treure profit a este, mhm. a este jugador no crec que ara mm, siga un futbolista però, però pel que estàvem dient de la, de la conjunció i lo de Tamendi eh, és, eh, crec que tu i jo alguna altra, ho, millora, ho, ho, han, ho han comentat jo crec que en uno si veu eh, o també en Bezo però no veu Bezo Mustafi no, no, no ho veu, des de logo. <laughs> No, si no l'haguera posat l'altre dia, clar. El va veure... L'altre dia esteu parlant de comparatives... Ho va veure en Copa de, contra el Rayo, no va funcionar. Que no era igual a Yala que en este cas Mustafi a Otamendi, uh mhm. -huh. ja m'agradaria a mi que Mustafi tinguera el sentit... Eh... De Peregrino. Sí, però el, senti... però el sentit eh, tàctic. Eh, tàctic. Sí. Sí, però això sí que era un número 1. És que, un. claro, és que eixa parella eh, se però, conjugava molt a bé. És que, eh, eh estem no estem criticant, el que estic dient estem és que... Nos... Mustafi, que va secar Cristiano Ronaldo en Mestalla, no, no, eh? no, que, que ningú s'oblide. Que no dic això, l'únic que estic dient que no me separeix a mi l'estil d'un en l'altre són jugadors per a mi diferents. Jo la comparança en efecte més que per l'estil la feia per, per, ah, bueno, per, per rol, per, rol, per complementar, sí. en efecte. Però clar, uno ja te dic, si Bellerino la manera físicament com era ell, si no ha sigut un jugador tàctic del nivell que tenia, ha sigut impossible, ha sigut, sin embargo era determinant perquè fijava la defensa era un, un entrenador dins de l'equip i això la veritat pues, que, que este Mustafi no té aquesta personalitat eh, estem eh, repassant el que no ens va agradar però també se feren coses bé home, claro a mi eh, arriba un moment en què eh, ja és xusiro Jaume Ortí parla de Sant Gallà jo no sé si enguany el mega rendiment que està donant Piatti perquè està donant-lo és perquè està molt bé o és perquè té agallà darrere ja comença ja no sé si és que eh, això complementa molt més a Piatti el fet de tindre un tipus com Gallà darrere però el cas és que Piatti crec que du eh, quatre gols en lliga d'un un fum de passades eh, en la pilota parada eh, eh, quan ha funcionat era l'home clau en les tretes de, de valor parat a, a la fi Piatti digues, Folgado no, acaba, acaba <laughs> a, a la fi Piatti <laughs> a la FIP Pieti és un tipus que està fent un rendiment grandíssim que ahir torna, i torna amb gol a més eh, eh, molt oportuna eh, eh com desvia la pilota eh, per a que Pau el porter de, de l'Espanyol no arribi eh, i te dona aquesta impressió que eh, Pieti és sense la juventor de l'etiqueta de lo nou perquè guanyen han vingut 11 nous sí, sí, però, però bueno, al final estan traient les castanyes del foc de sempre eh, sí. i és de la casa no? i Pieti és un d'ells no sé si pensar no. que ve avalat per Gallà <laughs> diu, ell me diu, acaba tu però ell pom pom, pom no, eh, si tu estigues en el col·latge sí. i tu saps que ja se feien peus per triar qui triaries tu si estigueres davant de d'un o dels dos com, com, com, com? en un col·latge si sí. hagueres que triar se triava qui t'agradava més per jugar en ell jo penso, ah, evident, evidentment Diu, pues per, això és per a la meva banda si jo tinc que triar un company de banda tria Gallà ho, pues tinc, ho, tinc, ho tinc claríssim li va fenomenal i Piatti uh -huh. està fent Home, és molt meritori que un jugador que no comptava ja fa l'any passat sí. s'ho va guanyar poquet a poquet, però l'altre dia l'entrenador el va citar com una referència. Sí. I ahir no és que el citar, que el ficava de titular i li, li va respondre a aquesta referència, per tant crec que és algo que ha portat nou, que està fent-ho millor, i igual que el porter, el porter també ha crescut molt des de l'edat que té. I, això pensa, I això també, que, que al final el que és cert és que el que està destacat més són jugadors a vegades que estaven, i que d'alguna manera han millorat. Per tant, crec que també això és molt de mèrit de que d'alguna manera els jugadors tenien, tenien fondo. Holgado. Jo te diria que no, Manolo. Tu que, tu que m'estaves dient que no, que no, que, que no. I jo crec que hi ha una raó molt evident que, parla. que explica el que és el Piatti actual, Manolo. A mi sempre tu saps de sobre, eh, m'agrada moltíssim Cert. Pablo Piatti, crec que quan el València va incorporar-lo pensava que era una gran incorporació El Almería, cuando él veía jugar, pensaba que era un futbolista para un equipo superior, Siempre pensaba en un Atleti Madrid, en un Sevilla, incluso en el, en el Valencia. Pero el Piatti, que finsara había jugado en el Valencia no era el Piatti del, Almería. Y la explicación Manol, está en que el Valencia de Enguany lo que mejor eh, si el Valencia de sap fer una cosa y es caracteriza por una cosa, es en, en a la contra y en contracolpechar. i Piatti en l'Almeria jugava a d'això i és perfecte per a este futbol i jo crec que és el primer entrenador que amb la manera de jugar li està traguent el veritable profit a, <clears throat> a Piatti, la forma de jugar actual l'hem pagat en Pichi també va brillar eh? sí, però jo crec que enguany eh, lluís més sí, no, i, i és, i és eh, la però... forma de jugar si en enguany se preguntem quina identitat del València no ho sabem, quin sistema encara no ho sabem però quan està més a gust? Quan contracolpeja. És perfecte, pillat i per això. Però l'explicació perfecta és el gol que se marca qui intervenís i crec que això és la demostració de que per sí, fa... no, no, eh, no vull restar-li mèrit no, no restar, el que vull dir és que al final Però... esa parella sí, sí, se complementa fenomenal Mira, i farà un millor això, eh, eh, en, en, en esa demanda se passa a ir eh, mitja part los Carlos Maldés diguen estan tapant-se l'un a l'altre. No, que es, comple es, que, que es complementen. Eixa la diferència. En el moment en què es complementen en el Jo donaré un altre exemple ara que pensé que, que va passar lo contrari, que era Javi Fuego, uh mhm. -huh. eh? i d'alguna manera Enzo Pérez. Pensé que ells sí que en un moment donat se tropeçaven, perquè estaven jugant en un puesto a vegades que estaven molt junts. I, sin embargo, estos dos no se tropeçaven, se complementaven i per això jo dic que això és el que ens hem de perseguir mm. que els jugadors tinguin la ubicació i la part proporcional del terreno per poder estar a gust i no ocupar el terreno de l'altre però l'únic que fan és molestar-se i no per més se juga millor, sinó per, per dividir el treball cada un en la zona que li toqui. El que està clar és que este Pablo Petit està donant-li moltíssim al València. Eh? Jo, a qui no li vaig a llevar cap mèrit és a Piatti, precisament. Claro que jo... no jo és que he sigut prou crític en ell, uh -huh. eh, mm-hmm. sempre, no? Per, perquè jo pensé que, que ha sigut un xor que no li ha donat res. No. Cert, però, cert. però res, o sigui, mm-hmm. mm. ni anava per avant ni per carrere no, li faltava ni, ni sempre res, una peseta no? pel duro sempre, sempre li faltava jo crec que, que ara jo no sé si és per, per, per, per maduresa si és, si és per orgull, bueno, si és per el que siga però, però és un xor que, que va i que fa coses importants i quan té el valor, para quan té el valor pues, eh, mm. passen coses, no? que és un poc lo que, lo que tenen que aportar estos xors eh, jo crec que, que a l'equip li va molt bé eh, ficar a un xor d'aquestes característiques i llevar a un dels quatre del, mm. del mig que estaven xoant després ja entraríem en si, si és més o menys discutible que el que tinga que eixir siga André Gómez no? però bueno, jo crec que li va, li va anar bé el dibuix este en, en relació a, als partits anteriors. He de parlar del dibuix, eh, perquè jo eh, recorde un report de Super, no sé si fa dos o tres setmanes, de eh, un València antisistema. Eh, jo ja he arribat a la conclusió de que no va haver un sistema fix tot l'any. Pues... Eh, ja, ja, ja ho discutirem. 12 i mitja, eh, és un tema per a discutir-ho, per això eh, ara tenim que parar per, per a la públic, però jo, eh, el que extracte de tot això, és que definitivament el València enguany no va tindre un sistema fixe eh, eh, admet discussió, eh, eh la història. 12 i mitja, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. i Llegim els vostres missatges, eh? Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. La pregunta d'avui, vos va agradar la València? Sí, no i per què? Eh, fem una pausa i llegim els missatges i parlem d'això que acabem de deixar sobre la taula va tindre el València un esquema fixe de final de temporada, per a mi, jo ja tinc la conclusió de que no, però així són més gent i que també té la seva manera de veure el futbol. Fins a la una, Esports 97 Sentit, en 97.7 Ràdio. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de nueve entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las Hayas Cobrizas y El Perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. 12 i 32, la pregunta que estem fent avui. Vos va agradar el València? Sí, no? I per què? Sempre buscant un motiu, no? Pepe Xisco, no? Va ser un partit pèssim, però la pilota va voler entrar. Xavi Simón, més pragmático. Sí, siempre que me m'agrada. Moisés Cruz Dolph, no, falta mucho por pulir. Es cierto que estuvo mejor que el último partido fuera, pero le falta el estilo de juego, que es del segundo que va a hablar. Luis, sí, partido trabajado, rival incómodo, había que ganar sí o sí, la forma de hacerlo no importaba. Moisés García Arenas, sí rotundo, el equipo se demostró muy serio y eso es importantísimo, pese a que el juego no fue demasiado vistoso. Vicente Balbastre, ganar, ganar y volver a ganar. Lo que no me gusta es perder y además si se juega bien, eso es la no ha salido. Eh, VCF New, sí, fue un buen partido muy en, un campo muy complicado. Luis Ponce, que preguntaba si no estaba yo, sí, sí que estoy en el programa. Iván Mora, dio el Valencia un, el Valencia problema que es de un fútbol y fuera de casa no da la talla. Guanyar, guanyarem, po, guanyarem poc si y sí Peña Valencianista del Facebook. Sí, utilizar las bandas le da más profundidad al equipo. Piatti fue una daga por la izquierda, aunque hay que mejorar. Sino Crack, a partir del primer gol sí me gustó hay que mejorarlo un poco el juego, pero ganar es lo importante. Eh, diu taula redona, VCF... Sí, així es sin cosas importantes. Patint, en 4 han dit del Mini esforç. Yo preferís llei del més eh, Luis Ponce de diu no perquè y sí es fácil tan pedre, es tan fácil pedre con guanyar. y un gran equipo es caracteritza pero ser estable es ser estable y no irregular. VCF eres diu no. Sensación de proyectos por definir jugadores rindiendo por debajo de su nivel esperado. Enzo, Mustafi, Alcácer, etc. En empujadas, sí, trencar en dinámica y recuperación, confianza Al final, que valen son los punts. igual como el sumes. Rafa Aragonés, sí, siempre que se gana es buena señal y, se puede, y si se puede mejorar todavía más. Tranquilidad. Sergio Marín, va a estar B porque van tener actitud Y van a luchar para ganar Toca mejorar pero la cosa es para ser optimista. Antonio Catalis, este equipo el duelo en entrenador, anirien como la Yum, Tenim aquí a Arcadio Pérez, m'agrada la victòria, l'equip no, tenim un equip per a donar una imatge millor. Jorge, si continuem pel mateix camí aconseguirem millorar fora de casa. Increïble connexió, Gallà Piatti. Rafa Arenas, ahir molta estona molt bé, només faltava per fer mal a l'arribar a la porteria contrària. Millorable però bon camí. Manuel Hernández, sí perquè eh, ja guanya per la, per la Verge. Gallà, Alves o el que siga, però hi ha que sumar fora sí o sí. el juego bonito para las de la meseta. Marc Ferrus, buena victoria pero Ampero, sabes el mes ser letal y més ambició alt, y de la manera que es marcar no va em va agradar. Gabriel Rivera, no, no podemos ser tan conformistas, el resultado es una cosa, de altra, le quite que aspirar a molt més, Gaia i Alves se salven. Miguel Perona, no, ganamos de milagro, graves errores en defensa, que por suerte no nos costaron caros, lo mejor los tres puntos, J. Sanz, dos, sí siempre que guanye, pero nos falta controlar els temps del partits fuera de casa y creo en el mateis. Paco diu, sí, partido serio, el equipo más compacto y buena victoria, que es lo más importante. Elías López, a mí sí me gustaron y me gustan los partidos bravos y disputados. Los facilones me aburren y me entra sueño. Y pero así Vicente Pascual no me agrada, no vas en Montamillora. Luis Diu no me gustó nada, se ganó como se pudo perder, así miraremos demasiado al Villarreal y al Sevilla. Eh, Calavera Diu no jugué más res, a menos la sensación de que el empate estaba al cabo eh, ahí. Javi Valero no me gustó, pero, pero ganó. Cuando juguemos la Champions la temporada que viene, ¿quién se acordará de cómo jugó al Valencia? Yo no, Amun. Y mm, Gustavo Diu, no, ganamos sin hacer nada otra vez más. No juguemos a nada. No entiendo por qué tanto cambio fuera de casa y Negredo que juega. Odín Colombo Diu, a mí el Valencia no va a agradar. Eh, continuamos en seguridad defensiva. Gustavo Diu, ¿qué puedo hacer para vindre, para, eh, eh si el programa en directo. pues és tan fàcil com escriure un correu arroba esports 97 eh, perdó, eh, esports eh, 97 arroba la 97.com esports 97, el 97 el número arroba la 97.com ahí diu quan voleu vindre i nosaltres encantats i per exemple i Corbi diu a un mig del camp com el que té el València deuries controlar amb equips inferiors i no és el cas bueno, podem eh, llegir avui n'hi ha molts missatges perquè la gent està eh, moltíssim amb el tema i està opinant eh, eh, dèiem eh, tema del sistema ahir tornava el València al 4-3-3 profunditat per bandes les bandes que demanava l'entrenador en Màlaga on va ficar 4 mig centres purs i jo la sensació que tinc eh, després de tornar al punt de partida, el València ahir torna al punt de partida, que és com es comença la Lliga. 4-3-3. La sensació que tinc, senyors, és que este València ja no va tindre un esquema fixe per al que resta de temporada, que en virtut de com Nuno vaig a veient futbolistes i rivals van anar fent alineacions i sistema. Mentre no faig el sistema del 4-4-2, li donem permís perquè faig el que vulgui. Per què? el que no m'agrada ni, ni la plantilla està condicionada per ficar-hi aquest sistema ni al València li pot anar bé és una opinió molt particular i, i no val per res no? però... però 4-4-2 amb els 4 mig centres claro, claro. Home, si fas un altre, ah. un altre ah. això, jo me referís que al, anem a veure mig centres al mig del camp jo és que, com, és com que el... jo per a mi tinc que us ho dic sempre que se molesten i el de Tit d'ahir pràcticament tenim la lectura que la segona part vull adonar de que un jugador se lesiona i té que canviar-se, el València juga millor en la segona part. En la mitja eh, fa, més, fa més futbol. I en la primera part, per a mi, eh, te notaves tu que un no tenia, feia replegar l'altre, però la, la part creativa estava molt, molt poc apoyada i en la segona part se veu una altra línia. El València és molt més àgil, arriba més bé, i això vol sí. dir, i com sempre jo dic que, que quatre mitjos com vol molts viatges i ho ha ficat, no funcionen per almenys els quatre mitjos que té i que vol ficar, però és que més o menys té la partida. Jo crec que pots estar tranquil de moment, eh? Sí. Perquè esta setmana no estandré Vamos, ah, claro, si no després l'eliminació te resol el problema... No la que ve caurà Parejo, Parejo segurament, sí, en tarxeta, i, <laughs> i l'altra Enzo. O sigui sea, o sea, que, que, que tu te i Fon, no sé quan li toca. Segons. Però... Eh? Me dona la impressió de que... Enzo ja no té 4, una... també. Tenim... Està a punt de caramelo. crec, Enzo està 4, crec que està percebut ja. Li eh? han tret en este partit. Si li sí. han tret en este sí, partit, i ahí tenim que reconèixer que no li treballen la rotxa i ja era merescuta A Enzo. Sí, jo sí la... fa una entrada... s'ha entrat, jo... A l'inrevés estaríem demanant-la. A mi me dona pena, eh, pel contrari, i també me dona pena que un jugador de València faci aquesta entrada i, i que me diga el que vulgui, però aquesta entrada no se pot fer. Eh, eh, mm, tu veus també... Eh, ell, ell li protesta a l'àrbitre en aquest moment, perquè ahir li havien fet una. Una, sí, correcte. I deixat ja tocat. Molt tocat. I ja tocat, li varen fer otra molt, molt, molt pareguda, sí. en la que no va traure... Sembla que anaven a llevar los del mig, perquè la, la, no prim, la, la, primera Entonces... és la, la primera és la fotuda, que és on li, li toca el tendó d'Aquiles, que això és molt dolorós per a un Però que després li fan l'altra també que dius... hostia, que, que me volen rematar no. perquè saben que vas tocar. Però això no pot justificar, eh, no, estem no, d'acord no que l'altra que És possible que l'haguera pogut retirar fa un any a aquest jugador. I s'entra, la vaig voler jo pareguda i la veuríeu tots, el Messi li fa un contrari li fa el mateix entrar i sí, de sí. milagrosament a la setmana següent Falusi, jugant. Ui, Falusi. Falusi. En el de Madrid. I, bueno, faig aquí faig, això no podem sí. beneir-ho per molt calent que vinga, encara que li hagin fet ahir dos faltes que no ha xapit l'àrbit. Això no ho tenim, vamos, que apoyar mai i si és un jugador nostre tenim que estar més cabrejat que si ho farem en efecte, Tadir que no ho torna a fer Folgado, tu el tema del sistema com el veus? penses que ja va continuar variant a final de temporada? <laughs> Ves, fas, fas una cara de no, no, no sé no, per on eixir-te Manolo no, perquè moltes vegades m'has preguntat el mateix sí. i t'he dit que no tenia que no tenia ni, ni idea jo crec que la setmana passada ja contarem així que en uno no anava a repetir sistema davant l'Espanyol era algo de lo que Això tot igual per sorprendre, igual sí, estaven, sí, Estaven sí, convençuts sí, sí, sí, sí. I, i al final pues, vàrem encertar. Jo ara també t'he dit que crec que va repetir el mateix sistema que ahir va, va utilitzant en Cornellà ha, ha tornat al punt de partida davant eh, el Getafe, jo crec, que sí, jo crec que l'utilitza hasta que li falle jo crec que el va utilitzar va fer el de... Fins que li falle. El mateix, el mateix que el de Getafe, jo crec que sí, fins que li falle. És que sempre canvia quan, quan, quan algo va mal, jo crec que sí o li falta alguna peça. Si és Però que és que a vegades també li... L'hem acusat de ser molt previsible i a millor l'home diu, pues vaig a canviar i quan <laughs> sí, o no és de veres que a vegades s'ha sí, repetit sí, sí, i... Sí, sí, sí. Bueno. Jo crec que no, jo crec que va mantindre el sistema davant, davant el Getafe, este, el d'ahir. Ara bé, si el mantindrà tota la temporada, no ho sé. Perquè estic d'acord amb el que tu comentes. Ha donat ja bona prova en uno de que o bé està buscant el sistema idoni i no l'ha trobat, és una teoria, o bé pues, és un tècnic que... Me dona que és eh, com que el va... reportatge aquell de Superdeporte, que és, que és un tècnic antisistema. No, que no, no, que és, jo crec és que influeix en moltes coses. També, si, si, si Alcácer i, i Negredo eh, se ficaren a marcar gols els dos, pues jugarien els dos. Vinga. eh, no és el cas. <laughs> és una, és una de les assignatures que, que té encara Nuno en aquest equip, no? Atenció, per cert, estàveu parlant del tema de les targetes, dia Julián. Este té 5, però n'hi ha dos que un 4, que uno cau una setmana... En la eh, però atenció perquè falta el Càcer què vol dir en això? que si Nuno tira el 4-3-3 per al diumenge de matí contra el Getafe i opta per Rodrigo Deixida i Negredo dalt i el Feulí en la dreta Mm, és que tira, tira tota, la, tota la carn en la torre però seria el mateix però el jugador ideal és el mateix sí però te quedes en la banqueta mm. sense efectius per a, per a un recanvi a la delantera també no si jugues en Negredo dalt i Rodrigo a la dreta l'estic dient mm. Ah. Te quedes sense... No, no deu, no deu perquè t'ha fet goli. Jo penso que no, pot, no deu d'arriscar tant quan té un jugador uh mhm. -huh. que pel sistema i en Negredo li va fer fenomenal tindre els dos les dos, vamos, este contra seriós que va Però és que jo ara, per exemple, deixar a Rodrigo en la banqueta i que, perdó, no veig un sacrilegi. Bueno, és no. que ara li veig en una, en una velocitat i en no, una confiança, clar. en un contra un que torna a ser el, el Rodrigo tampoc, que ens agrada a tots. Però tu no pots arriesgar, jo estaves dient ara, mm. si tens dos davanters perquè està lesionat, no pots jugar els dos a la vegada perquè al millor te fa falta. Entonces, no és un descabellat utilitzar un jugador que també te va bé per la punta i mhm. -huh. i l'altre pues, traure segon part, segon batxa, descansar uno, descansar l'altre però bueno, jo no trauria els dos perquè en este cas de tres davanters te quedes en dos qualsevol cosa que pugui vamos es que pensar... Pecado mortal. <laughs> No, és que tens que pensar en la segona jugada, com l'ajedrez, perquè si pensem en la primera, no? I mm. quan un equip té tanta distància de partit en partit, pues té que administrar-ho. Eh, afortunadament, per, per millor. Jo crec que la punta d'atac contra el Getafe eh, canvia Alcácer per Negredo i són els mateixos. Vull dir, Piatti i Rodrigo. Piatti i Rodrigo. Sí, tu penses que trau els dos d'inici? Sí, estic convençut. Ara no va sentar a Piatti, Manolo. No, no, no Piatti mai, mai t'ho dic jo. I jo crec que a Rodrigo tampoc. Rodrigo, si està bé... I si tens algun problema a davantera, què fas? No, me leches. No, bueno, pues, con si, te, si tens un problema en Negredo, Rodrigo se'n va a la punta, que és un punta, uh mhm. -huh. i te los hace gulir. Ah, pues... Ahora, si tú me dices, si se lesiona Rodrigo y se lesiona Negro, no, claro, no, claro, bueno, no sé, Manolo. Tant no, tant no. Sí, tu dius, tu que vols que mai me pillo el bou. No, no, això no, per l'amor de Déu. Estaven simplement eh, eh, dient eh, els pros i els contes eh, de, de, pues de l'alineació. Pues la mitja punta, uh mhm. -huh. en un moment donat, també. Aparejo. Per a substituir qualsevol problema, con sí. d'alt, però vamos. I qui ha dit la direcció? te dic si hi ha algun problema. <laughs> no, Manolo eh. està pintant tot de negre, te no, dic que, que en un moment sí, donat en un momento dado digo, bueno, pues Parejo puede actuar de mecha punta, pero vamos. Uy, me estás punchando. No, estás diciendo easy, easy, bueno, easy. No, no, no, no, estás punchame. Es el easy. Estás estás ahí de mala manera. Negredo, Piatti y Rodrigo Manolo. 12 y 44, venga, la última pausa y... Easy pasa algo, bueno. Easy. Easy, una, pausa, una, ¿eh? una peli española. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Consiga con Levante el mercantil valenciano dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. Si estabas pensando en comprarte un Smart Fortwo, este es el momento. Y si no, también, porque ahora te lo puedes llevar por 95 euros al mes con mantenimiento incluido. Acércate a Mercedes-Benz Valencia, Gran Vía Marqués del Turia 52, Carretera de Madrid, Vista de Silla y Leliana. 95 euros mes en 36 cuotas. Entrada 1.344,45 euros. Cuota final de 6.576,14 euros. Trae 9,25%. Oferta de Mercedes-Benz Financial Service para solicitudes aprobadas hasta el 31 de marzo en tu Smart Center Valencia. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Esports Set NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 12 de i minuts. I clar, uno mira el partido d'ahir i y li dona més ràbia lo que pasa en la Copa del Rey. Bueno, claro. Es ah, que... Que sé que és una miqueta... No voldria, no voldria. Sé que és una miqueta plorar per allà de Ramà no. que no va a ningún puesto, pero. No que te diga? no dice, la, la no dice de pensar-lo. Manolo, tenc la ferida tancar ja, no, fotam. Jo... <laughs> Sí, home, tanca, Bueno, sobre todo si el equipo. guanya i, mm -hmm. i mhm. va per dalt i se fica quart i, i, i pelea en el tercer pues, al final pues, olvidarem tots no? però jo quan vaig veure ahir aquesta mà de Diego Alves mm <laughs> -hmm. me'n vaig recordar molt del partit de Copa Sí, no? Sí, perquè el porter era un altre, no? <laughs> per decisió única sí, i exclusivament sí, sí, mhm. sí. de uh -huh. Aquesta és la diferència d'entrar imagina't eh, parlava ara mateix eh, eh, Julián Montoro de si l'equip eh, queda quart o fica a lluitar-se per el tercer lloc o lluitarem tal i qual era un dels temes que jo venia eh, a, tenia marcat eh, ara per a en el, en el tram final de la tertúlia després de veure el ha passat en el capdavant de la Lliga Espanyola este cap de setmana que el Barça ha guanyat 2-5 en San Mamés, que el Madrid eh, palma 4-0 davant de l'Atleti Madrid, primer contra tercer, mm, mm. eh, que ara mateix n'hi ha 10 punts entre València i Real Madrid, primer i quart, que el nou amb el Barça, i que del València i l'Atleti Madrid n'hi ha 6 punts. La pregunta és, només se pot lluitar per la quarta plaça? Ja que dir que per darrere tens a dos punts al Sevilla, 42, i atès al Villarreal a 41 que jo, a mi la impressió que tinc és que si t'has de jugar la quarta passa te la vas acabar jugant més amb el Villarreal que amb el Sevilla impressió personal, el temps dirà si estic equivocat o no són inabarcables, són inabastables són inasequibles els tres primers jocs de la Lliga, senyors? Jo, després de veure el partit que se casca l'Atleti Madrid l'altre dia al Bernabéu, eh, al Calderón davant del Madrid, Manolo, jo crec que és molt complicat que el València li doni casa al, a l'Atleti Madrid, perquè l'Atleti Madrid té una cosa que el València no té. Té una idea clara, L'Atlètic Madrid és un equip que és intens, cosa que el València no, no és. Però la paraula és, sobretot, és equip. Té actitud i és, i és un equip. I, I, i, una altra cosa que el no té. I no canvia... Champions. I no canvia Manolo, mete igual. L'any passat també tenia Champions i guanyar la Lliga i arriba a la final. Sí, però en guanyar la Champions és una obsessió després del que li va passar en l'últim minut, eh? També t'ho dic. Bueno, jo crec, Manolo... Que però això no va ser el problema. <clears throat> L'Atlètic Madrid, Manolo, és un equip, com diu Jaume, uh mhm. -huh. intens, eh, agressiu, com ho ha de ser, Però és que... les idees molt clares, <clears throat> i no canvia quan juga el Calderón a quan juga fora. No, no, i n'hi ha una cosa més important, és que si té que canviar dos jugadors, no s'immuta. els dos que hi pereu per tu i l'equip segueix jugant igual. La prova és quan tisca el xiquet, eh, va suplir al titular i, i res, i estigué... Eh espectacular. Vull dir, Saúl, és, sí. Vull dir que, que no canvien i, i, i l'altre partit també contra el Madrid també li feu tres canvis que el deixaven no anat al Madrid i al final també li, li duia el terreno i això és, això és el que tenim que pensar Manolo, de que l'objectiu primer per pensar en l'altre dia sempre diré el mateix però de moment tenim com aquest de moment tu menjar el que t'ha ficat en el plat i després ja te repetiràs <laughs> claro, és que si estem fent la... és això no t'has menjat el primer anem a menjar el primer plat que no va ser fàcil, eh? perquè els dos equipos, independentment de que el Sevilla falla ahir i, i de fenomenal, és un equip que si veus la plantilla és respectable. No, no, la plantilla del Sevilla és molt respectable. I el Villarreal eh, és un equip que juga <laughs> fabulosament bé. I estan més a prop Villarreal i Sevilla del València que no València d'Aleti de València. Sí. De moment sí, és cert. Mm. És cert. Julián, que estàs molt callat en aquest tema. Ja, pense que el, que el València que no se planteja mm, estar en el tercer lloc, ara mateixa, no -huh. no s'ho planteja com a objectiu mm, a partir d'ahir pues igual hauria de plantejar-ho eh? a partir d'ahir a mi el que m'agradaria és que estiguera ahir màxima la diferència que està ara 6, sí, com per lo que puga passar perquè bueno, final la recta final d'una temporada a vegades és, és, és, són canviants les coses no? hi ha cruces entre ells, entre nosaltres i, i... l'Atleti de, Madrid, eh? de Madrid és un tren que va i va i va i va el, el València, I no el València no acaba d'arrencar encara no, té, no acaba d'arrencar encara però, però qui te diu que no que això no vol dir que s'empreta no de Madrid no? i li dona feina inclús si puc guanyar quan li guanyarà sí i a uh -huh. millor allí li pot donar feina però la regularitat de l'Atlètic Madrid és el que diu, és, és un equip que juga de memòria i jo penso que el dissabte se va permetre el gust de jugar tècnicament <clears throat> espectacular, o sigui, en passes que, diagonals que normalment jo no l'havia vist. Sí. Si se i estem parlant de jugar contra el Madrid, nada menos. Sí, sí, no, li va pegar un passó, el va agranar, o sigui, eh, no va ser, va esborrar no del camp. Eliminar-lo físicament. Partió de tarima. Madrid tenia el cap en la festa. Ah, bueno, no, jo tenia el cap no també. El cap, partit de tarima, no? Tenia partit després. I l'Aidi Mai també, la festa seva, clar. Sí, cadascú tenia una festa d'una manera. Eh, eh en este cas eh, va ser més cridanera per socis, la de l'Aidi de Madrid, que no la del, sí, la del Real Madrid. Intervengueren més invitats. Eh, sí, intervengueren <laughs> més, més convidats. I això és una, una realitat. Bueno, doncs com dèiem, el València recupera el lloc Champions. Eh, Julen eh, entén que el València no se marca més objectiu que Ise, que el quart lloc. Eh, jo penso que el València... Diem, diem... Jo també penso el mateix. Doncs pues jo crec que ara mirar més amunt, perquè si demà que és el no, quart no, lloc... si mirar, tens que mirar, clar però si no, si vas a si vas bordejant el 5 eh, com a nota un dia pots trobar un 4 si vas a per més nota, un dia trobaràs un 5 per això jo dic que el València sí, això, això és fàcil, però Bueno, ah. són opinions, totes volen el mateix. Evidentment el València hauria de, de Clar, fer seu... Parlem d'objectiu sí o sí. O sigui, no d'objectiu a veure si arribem. No, home, eh... el que passa és que... A veure, a veure jo, jo dic per, per lo següent. El València ha dit, eh, eh des de que comença la temporada, per activa i que l'objectiu és Champions. Vull dir, vull dir, sense amagar-se... Això està escrit. Això està eh, escrit. Això està escrit. Hi ha un pla de a no sé quants anys eh, bueno, comença a fer Champions eh, objectius esportius, objectius I econòmics no i este any ahí, ai, ana, és ai, mira com ja ho hem llegit quart no és Champions quart és prèvia de la Champions és una teoria sí, sí, de Baum clar. també eh? Baum té aquesta teoria des de fa és que és així és que l'objectiu eh? és, és eh? l'altre sí, és possible que no puguis arribar que la, per tant, que no, la, la normalitat no t'assegures no, no, que jugar una prèvia que la normalitat te marca que lo norm... la normalitat no, que la, la quotidianitat te marca que lo normal és que si quedes quart acabes accedint. Mm. Sí, sí però han hagut exemple del Sevilla tot, que, que sí, no. Però Sevilla era... contra l'Sporting de Braga va acabar. Sevilla, no. canviat, eh? Mallorca, no. Real Societat que, que també va acabar un any, ara Gil va acabar un altre any, eh, i crec que hi hagué un any que caigué, o una possible que caiguera, no, Mallorca va ser qui, qui va caure, i després també hi ha un equip últimament que va caure. La UEFA va canviar el sistema de competició de, que, per accedir a, a, a la Champions uh eh, -huh. a partir de la de Premier. I, i no és, no, para un quart classificat de la Lliga Espanyola uh -huh. ja no és lo que era eh, la prèvia, quan, quan recordem la sí. prèvia que el, el Japó, el Haifa contra el de Noruega, contra el... Sí, el Japó, el Haifa no, no, no, no, no. mira l'Atleti Bilbao mm. que en guanyat que voler ser en el Nàpols eh? però n'hi ha una novetat, pareix ser eh, Julià, de que diu que el campió d'Europa League uh -huh. té plaça de Champions. Enguany té plaça de Champions. I no elimina perfectament Espanya, si fora Xina podia tindre 3 de, 4 de Champions i un per ell. Uf, pues això és una possibilitat que ja he començat a mirar ja, eh? No sé si a algun equip espanyol se li acudeix que guanyar sí. l'Europa League i el quart lloc... No, no, no és que són opcions, tant el Villarreal com... Uh -huh com el Sevilla, tenen condicions sí, i el, i categoria. Hi ha que recordar que és el primer any que l'Europa League dona aquest regal. Dona aquest regal. Per tant, és una opció que entonces també tindrien que donar-li aire i ajuda als nostres companys perquè ens donaren ahí una, un asiento més. Sí, sí, perquè si no... Crec que no descompta, eh? Crec. Crec que no descompta? Crec que... que no descompta? Crec... No, crec sí. que no. Com que no descompta? Vull dir que no resta. No resta, no, no, no, resta, no, no, sí, d'acord. Que podrien entrar 5. Sí. No, no, sí, no, 4. L'altre l'altre té que disputar l'eliminatòria altra vegada. Sí, sí, però me refereix que sí, de guanyar-la podria entrar... Quatre places de Champions i sí, una eliminatòria. Sí, això està clar. És que tenim que dir-ho així perquè si no ens equivoquem. La Champions, el sí, sí, que té marca Champions són quatre, fijos. L'altre dependís de, de, sí, teus, sí. de la teva llavor. De la teva tasca. Està claríssim. Senyor, doncs pues anem a anar tancant perquè, com sempre, és dilluns i després de guanyar de València amb els amics de Ferto Peugeot vos anem a deixar amb els gols amb el gol de Piatti i amb el gol de Dani Parejo en el dia d'ahir que li donen el triomf al València de futbol eh, senyor Montoro portada de mà de Superdeporte que duem eh, l'objectiu prioritari que ha dit Peter Lim eh? per a fer ja és Gaia Gaia sí o sí no? ja Yaya. Ya. Yaya, que es la portada de... Que no que es... Eh, antes que repetirse. antes del Mare Champions. Sí, sí, sí, sí. Antes de que torne nadie en el Daily y no sé qué, que, la, que el Ball City. Que así tan solo ho diguem el dia 28 de gener. Senyors, anem a deixar així. Julián, gràcies. Bona nit. Jaume, moltes gràcies. gracias Folgado, gràcies. Plaer, adeu. Senyors, com deia, doncs deixem amb els gols del València amb els amics de Ferto Peugeot, amb el gol de Piatti i amb el gol de eh, Dani Parejo. Com sempre, 5 i mitja la remissió del programa, pròximes cites amb l'esport, demà 2 i mitja al Supermurciélago en l'empat de televisió en 97.7, a les 11 i mitja arribem així en la ràdio, els esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Ah, André que toca para Rodrigo, Rodrigo Cabri para Gallá, Gallá es del piqué del área, a el centrado de Gallá, el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, aquí entre línies a la diagonal toca el justet el suficient per a desviar sobre la base del porter Pau i en el 62 de partit inaugurar el marcador en el Prat Cornellà el Power 8 marca el València marca Pablo Piatti Espanyol 0 València Piatti 1 Dani Parejo a través la falta. Una miqueta a Jun para lanzar la directa, pero Dani con de Cualsebol cosa. Li pega Parejo. La pilota. Gol. ha fet un stem perquè havia rebotat en el cap del porter després tocar en el pal la falta llaníssima però tirada amb l'encert suficient per a que la pilota vaig a dins significa el 0-2 certifica la victòria i els 3 punts del València la quarta del València fora de casa ha marcat Parejo de falta ha marcat el conjunt valencianista Espanyol 0 València Piatti i ara Parejo